yuhanna simore sappo e tati ko hade kewdandore ngu wonno omo anduno waktu mo o fotno ummade e oɗo aduna ngam faade to baaba o yonti o seerani horsinde yimɓe makko wonɓe e aduna ɓe te o horsini ɓe haa joofi kanko e almuɓe makko ɓe ngoni e hirtade tawi iblisa waɗi e ɓernde yudas ɓi simon iscariote jamfade mo ha gasi nde wonno omo andi kanko e hoore makko allah baaba o waɗi hunde foof e juuɗe makko kadi o ummi koye allah te o ruttoto koye allah o woppi hirande nde o ummi o ɓorti wutte makko o ƴetti wudere o dadi o yuppi ndiyam e lahal o woni e sembude koyɗe almuɓe ɓe omo momtira ɗumen wudere nde o dadino nde nde o yetti simon pierre on wiimo jomiraɗo jogotoɗa ko sembude kosɗam aan e hoore ma o jaabimo o wii ko mbaɗatmi ko a faamani ɗum tawa kono ma faamoyi piyerre wiimo mukk min kay a sembanta kam kosɗam yeesu jaabimo wii somi sembananimaɗe a ala e am geɗal simon piyerre wii joomiraaɗo wota haaɗe kosɗam tan lootor juuɗam e hooram fof yeesu jaabiimo wii lootiiɗo sohlaani goɗɗum so wonaa sembude koyɗe mum sabu kañum fof ko laaɓɗo onon noon ko on laaɓɓe kono wonaa onon fof omo anndunoo jogorɗo jamfaade mbo o ko ɗum waɗi o wii wonaa onon fof ngoni laaɓɓe caggal nde o sembi koyɗe maɓɓe o ɓorni wutte makko o jotti o wiɓe beele on paami ko banmi ko noddirtonmi ko ceerno walla jomiraɗo kadi on kaali gonga gati ko ɗum tigui gonmi nden noon so tawi min jomiraɗo o ceerno o mi sembi koyɗe mon onon ne oɗon poti sembodirde e koye mon gati dokkumi on ko yeeru beele onon ne oɗon mbaɗa no mbaɗanmi on ni e gongo e gonga moɗo wiya on maccuɗo ɓurani kalifa mum kadi nelaɗo ɓurani nelɗo ɗum tawde on gandiɗen geɗe ma on male so tawi on mbaɗiɗe wona onon foof mbiyanmi mboɗa andi ɓe cuɓimi ɓe kono ala e sago ngolɗo bindol timma ñamowo nguram o ummanimami mboɗa haalana on ɗum ɗo gila joni hade ɗum arde bele so ɗum ari oɗon gonɗina ko min woni goɗɗo o e gonga e gonga miɗo wiya on kala jaɓɓiɗo mo nelmi jaɓɓimami kadi kala jaɓɓiɗo mi jaɓɓima nelɗomi o hakkille yeesu jiiɓi no feewi caggal nde haali ɗin ko gili haali haa laaɓi wi e gonga e gonga moɗo wiya on ma goto e mon jamfomi almoɓeɓe goni e ndaarodirde e ko'e mumen kono ganda holimo o wiyata goto e maɓɓe mo yeesu horsinno ina jooɗino e sara mum simon piyerre maandini on yo namdo mo holimo o wiyata nden almuudo o tukki e makko namnimo wi joomiraɗ ko holi on o jaabi o wii miɗoni suwa taƴetinde mburu e lahal he kala mo tottumine ko on nden o suuwi taƴetinde mburu o totti yudas ɓi simon iscariote yudas ƴetti taƴetinde nde tan seytane naati e mum yeeso wimo ko poɗɗa wadde ko yawno waɗ ɗum hay gooto e jooɗinoɓe e lahal ɓe faamano ko waɗi omo wiyamo noon nde tawno ko yudas joguino bataka huunde e maɓɓe sikkatno yeesu wiinoma ko yo yaa o soodoye ko ɓe naftori e kew hee walla yo wood ko totti waasɓe ɓe yudas heɓi taƴatinde mburu nde yaltiɗone ɗon tawi jammini nde yudas yalti yeesu wii joni de ɓi neɗɗo o mawninama te allah mawninirama mo kadi tawde allah mawninirama mo allah e hoore mum ma mawnin mo te o waɗat ɗum jooni cukolo noon keddorimi wondude e mon ko seeɗa ma on jiiloyomi kono mbiyanmi on jooni kono mbinomi ardiɓe yahuda en ɓeeni to jahanmi to on mbawa arde toon mboɗa rokka on yamirore hesere jiɗodire e koye mon jiɗodire e koye mon hono no jiɗirmi on ni so tawi on jiɗodiri e koye mon nden ma yimɓe fof gandu ko on almuɓɓam simon piyerre namdimo wi jomiraɗo holito paɗa yeesu jaabimo wi a wawa rewde am joni to paami to kono ma rewe am ko fay arde piyerre wimo jomiraɗo ko waɗi mi wawa rewde e ma joni aɗa jaranimi rokkirde won kam yeesu jaabi wi'i bele moɗo jaran maarokkirde wonkima e goonga e goonga moɗo wiima ngori joggata muk tawa e yeddaani laabi tati aɗa anndimi